When it happens, it happens. It's very experiential. It is nothing, it, it's actually almost nothing to do with language. You know, language is only symbolic of those experiences. ที่เราจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะเนื่องจากเวลาเราสั้นแค่อาทิตย์เดียว แต่ว่าการที่เราจะศึกษาเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราเดินตามแนวนี้จะไม่ผิด แล้วก็ส่วนที่จิตของเราจะไป รู้เรื่องของรูปนามตามความเป็นจริงเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับความพยายามของเรา แต่ถ้าหากว่าจะมีความพยายามเรื่องนี้อยู่มันต้องรู้วันใดวันหนึ่ง ถึงแม้เราจะไม่เดินจุกุมสร้างจังหวะก็ตามเพียงแต่ว่าเราให้มีสติทุกครั้งในการเคลื่อนไหวจับอะไรอะไรต่างอย่างชัดเจนเท่านั้นเอง แล้วรูปนามจะปรากฏวันใดวันหนึ่งถ้ามีความพร้อม เหมือนกระถั่วที่มันตากแดดมันมีความพร้อมอะไรมันเปาะออกมาเอง ดังนั้นในการที่จะทำต่อไปเนี่ยไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องไปเดินจุกรมสร้างจังหวะอย่างนี้ แต่คุณจะทำอะไรก็ได้สาระมันคือจะต้องมีความรู้สึกตัวทุกครั้งที่คุณสัมผัสลงไปคุณจะทำมันลงไป นั่นคือแรกปฏิบัติอยู่แล้ว so basically it's about being mindful and even though it the enlightenment or the aha moment moment doesn't happen here or doesn't happen in this retreat it can happen anytime in your life So he says that um, as long as you keep practicing with mindfulness, as long as you keep every action, every movement, every word, you know, mindful in your life, when it's the right time, it's like flower blooms, it's like a seed cracks or something. It just happens naturally. As long as but he, he, he emphasizes the diligence, you must have the diligence and the intention to practice. Get it the right way, the right technique first. after that such an accident will be any time or any place that's a method you can sort of mindful action ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต อย่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องศึกษาหรือเรื่องเล่นเท่านั้น มันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลย จากชีวิตที่มีความทุกข์มีปัญหา จากชีวิตที่ไม่แน่นอนมันจะเป็นความทุกข์นี่ไม่มีเป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาและเป็นสิ่งที่แน่นอน แล้วมันจะเป็นทางแห่งความสุขอย่างสูงไปเรื่อยๆ แล้วคุณจะหมดทุกข์ภายในชาตินี้ก็ได้ so this is don't undermine the meditation system don't undermine this kind of technique but you must learn the right technique first and you, you know otherwise you just go around and kind of exploring everything it's kind of difficult But once you, you, you know the technique and you keep practicing, um, you'll come to a realization that it is possible to not ever be suffered again, not ever have to suffer again. And uh, it's a way of, ha- well, I don't want to use happiness because in Buddhism, happiness is also very impermanent. But let's say it's the way of, to get out from the condition of uh, unsatisfying supreme bliss or unsatisfying uh, situation or entering supreme bliss He s a i d you live in a blissful uh, situation or you know condition Yeah. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยสุขไม่ได้ต่างจากทุกทุกไม่ได้ต่างจากสุข แต่เราจำเป็นต้องไปเหนือความสุขความทุกข์ที่มันเป็นระดับอา อายตนะเข้าใจอายตนะนะเข้าใจครับเขาเขาคือความสุขที่ไปเหนือจะคือความสุขทางจิตใจ ซึ่งความสุขทางจิตใจเนี่ยเราไม่ต้องมีเงื่อนไขมากระตุ้นให้เกิด แต่ว่ามันเกิดเองโดยธรรมชาติดังนั้น การที่เราจะได้ความสุขทางด้านจิตใจ โดยที่ไม่มีเงื่อนไขมากระตุ้นเนี่ยมีอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้น Um, well, it's easy to find worldly happiness or to fulfill, fulfill your worldly needs. and to find temporary happiness, but this type of happiness, it, is, it seems like eternal bliss. Um, it's a spiritual thing. It's it is in Buddhism. แต่ว่าเราสามารถเรียกความสุขนี้ได้หลาย แต่เราสมมุติเรียกในศาสนาอื่นเป็นชื่ออื่น In Buddhism we we name that state of mind nibbana or nirvana but in other system of thinking you might call that with other names you might call it being with God or you know or being with Brahman or whatever you know actually language is just language experience itself is the real thing ดังนั้นเองการปฏิบัติเข้าถึงสิ่งนี้ อาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้อาศัยว่าการจะทำมากหรือน้อย ถ้าเราเข้าใจที่ถูกต้องแล้วสิ่งนี้แหละจะเกิดขึ้นเร็วก็ได้ ช้าก็ได้ขึ้นอยู่ จะช้าหรือเร็วขึ้นกับความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ้าความเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วมันจะอาจเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ แต่ถ้าเข้าใจที่ถูกต้องมันเป็นไปได้ไวมาก If you have the right technique, the right understanding, it can happen pretty quickly, actually. The enlightenment can happen pretty quickly. But you just fumble around the darkness. You don't know the way. You don't know the right way, the right understanding. It's difficult. เพราะในพุทธศาสนาเราเน้นถึงความความถูกต้องที่ว่า right เราไม่เน้นถึงว่าต้องทำมากๆ คุณต้องมีศรัทธามากๆ คุณต้องพยายามมากไม่ใช่ แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้น มากก็จริงแต่ต้องถูกต้องเป็นหลัก แต่ถ้ามากด้วยความไม่ถูกต้องมันก็จะนำคุณไปสู่อีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางนี้ so if you enter the wrong path you will not be able to to reach this nirvana status you must find the right path that's why we emphasize the eight paths มันก็คุณจะเดิน ต้องไปทานข้าวเดี๋ยวอีกนิดเพราะเรื่องนี้เรื่องสำคัญคุณแพทย์คุณไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยคณพขอขอเวลาได้เพราะเราไม่มีโอกาสที่ทำความเจเรื่องสำคัญอย่างนี้ ถ้าเราไม่เขาจะเขาไม่เจถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องสำคัญเขาจะดูถูกศาสนาเราเกรงว่าหลวงพ่อจะลืมอ๋อไม่ไม่ไม่ลืมผมเข้าใจ คือคือกับฝรั่งเขามองเราอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามองในลักษณะที่เหมือนกับเรางมงายนะ แต่ถ้าเราเข้าใจอยงีแล้วเขาจะเห็นความสำคัญไม่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางคนนะ บางคนบางคนแต่นั้นเองก็หลวงพ่ออยากทำความเข้าใจเรื่องให้เข้าใจถูกต้อง และความเข้าใจถูกต้องเขาอาจจะเป็นตัวแทนทั้งหลายทั้งปวงที่จะนำทำหน้าที่แทนเราใช่ไหมเพราะเขาภาษาเดียวกันเขานธรรมเดียวกันโซสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราจะไปปฏิบัติต่อจากเมื่อวาน เมื่อวานเรารู้รูปกับนามกายกับใจ แต่วันนี้เราจะมารู้รายละเอียดของรูปกับนาม รายละเอียดของกายกับใจ um, Now yesterday you learned about the terms and today we are going to practice the rupa the nama the form and the formless it's going to enter in your practicing คือรายละเอียดที่หลวงพ่อพูดเป็นเช้าคือเรื่องของเวทนา เพราะตัวเวทนาเป็นตัวสำคัญ เพราะมันมันละเอียดไปอีกชั้นหนึ่ง อย่างเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตา แต่รู้ได้ด้วยใจแต่การเคลื่อนการไหวนี่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เพราะนั้นรายละเอียดของรูปและนามคือเริ่มต้นที่เวทนา so the the the step one for the recognition for this practice is to learn Vedana. Vedana, he always use this word. Vedana in Bali, not in Thai. In Bali refers to feelings or sensations. you must take notice of the sensations. It's, again, it's about experience. So he starts out with the body, the sensation in your own body, to take notice of the sensations all the time. What is happening, your pulse, your movement, everything. The temperature, the vibration, whatever happens, take notice of them. This is called Vedana, feelings, sensation. Can you kind of, kind of move around the body then, or because it's quite difficult to if you're, if you're looking at your legs, you can't take notice of your. Well, I can't. Is there any kind of technique to? Um. Well, he said this morning he mentioned about the ability of the mind to be able to, to mm. send six six tasks all at once, like you are sight, you can see things, you can hear things, you can. So basically, according to what he spoke this morning, he tried to explain that our mind is very fast and has high capacity, so it can actually feel or sense six different things all at once. But I, I think you would refer to focus maybe. If you focus on your legs, maybe you forget about other mm. things, right? เขาบอกว่าถ้าแบบ ดูที่ขาบางทีก็จะไม่ได้ดูสังเกตเรื่องอื่นอย่างนี้เจ้าค่ะ แต่หลวงพ่อพูดตอนเช้าว่าอย่างนี้ว่าตามปกติความสามารถของจิตเนี่ย มันมีความสามารถในตัวของมันสูงมาก มันมีความถี่สูงมาก และสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันภายในวินาทีเดียวถึงหกขณะ เรียกว่าเจตชวนาจิตหกขณะหมายความว่าตาเห็นก็รู้เรื่องหูฟังก็ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสใจ นึกคิดมันรู้หมดทันทีโดยที่ไม่ต้องไปดูทีละอย่าง so in split second actually your mind has really high frequency to detect sensations within split second your mind can actually detect six sensations all at once that's the capacity of the mind that's how fast it is usually okay แต่ว่าในที่นี้ที่เราเน้นแค่ จากคุณไม่ต้องรู้ถึงหกอย่าง แต่คุณรู้แค่สองอย่าง คือรู้ความเป็นไปความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทางจิตเท่านั้น รู้แค่สองอย่างเท่านั้น แต่ความรู้สึกทางกาย มันก็มีเยอะแต่ก็ที่เราจะเรียนวันนี้อ่าเอาวันก่อนเลือกเลือกทีละอันก่อนทำทีละอย่างก่อนแต่ถ้าเขามีความสามารถสูงสามารถรู้ในเวลาเดียวกันพร้อมกันทั้งหมดก็ยิ่งดี เพราะว่ามันไม่ได้ยากที่จะรู้ตั้งแต่หัวจนเท้าสามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกที่ง่ายๆโดยที่ไม่ต้อง focus to concentrate So basically, of course, you know, you take one step at a time. Maybe you take notice of one sensation first, but the, the, the, the emphasis today is to to see the physical sensation and the feeling. That's all. just just pick one. You don't have to feel all six senses all at once right now. Yeah. So, like for example, if your if your body's hot, the physical sensation is your feeling your body's h e a r t the the vedana refers to ให้อาจารย์อธิบายเวทนาอีกรอบ But what's the difference between feeling it and form yeah yeah เวทนาเนี่ยมีสองอย่างคือเวทนาทางกาย เรียก bodily feeling เนี่ยเวทนาทางจิตเรียกว่า mental feeling เพราะฉะนั้นเวทนาทางกาย เนี่ย มันจะออกมาเป็นความทุกข์จะเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าทุกขเวทนา แล้วก็เวทนาทางจิตมันจะออกมาในแง่ของความคิดแล้วคิดต่างๆ มันร้วนมาแต่ว่าเวทนาทั้งนั้น แต่ความจิตที่มันทุกข์มันออกมาเป็นความคิด แต่ร่างกายที่มันทุกข์มันออกมาเป็นความเจ็บปวด ความหนักความหน่วงความทข์ความทับเข้าใจไหมคือเวทนาทางกายมันจะออกมาในแง่ความเจ็บปวด ของร่างกายความไม่สบายของร่างกาย ที่ร้อนเกินไปหนาวเกินไปเจ็บเกินไปปวดเกินไปนเป็นเวทนา so it is the physical เวทนา then you would feel some kind of physical uncomfort or comfort is also written Physical, like pain, tension, whatever. Okay, you wait <coughs> That's a physical vedana. Another type of vedana is emotional vedana. What you think in your in your brain. You think about sad thing, you feel sad. That is a mental or psychological vedana. Yeah, there's two types: the very physical and non-physical. So you you like you you feel the pain in your body. Like in your and then you think about, oh, why do I have to do this? Why do I have uh, to sit okay, so long? Okay, then that's okay. a that's a mental vedana. That's that, not a physical. the physical like the mental formation of from, from yeah, the, yeah. Okay. The vedana has two two parts, the physical part and the formation, the mental formation part the bodily part can cause the bodily feeling, bodily suffering. The, when they appear, the mental feeling, they cause the thought moment, cause the thinking. The, the thinking, the thought, the thinking as a the suffering of the, the mind, the painful, any painful the body, the suffering of the body, hot from vedana, ใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะอธิบายแล้วอธิบายแล้ว ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้วันนี้เราจะเรียนเรียกว่าไอเวทนาทางกายเนี่ยเขาเรียกอะไร เวทนาทางจิตนี่รวมแล้วเขาเรียกว่าอะไร เราจะเรียนกันวันนี้ So that's the practice for the day, and uh, you are going to take notice of your physical vedana, but also your mental, your mental or emotional vedana. So would you do like a, a body scan, or you just wait for the feelings to come up? นั่นต้องต้องสังเกตทั้งร่างกายหรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่ารอรอรอดูว่าพอมีความรู้สึกค่อยว่ามันค่อย ๆ สังเกตมัน เมื่อใดเกิดความรู้สึกทางกายก็สังเกตกาย เมื่อใดเกิดความรู้สึกทางใจก็สังเกตใจคือรอให้มันเกิดก่อนค่อยสังเกตไม่ใช่ว่าไป